Բարև բարեկամներ, Արցախի հանրային ռադիոյի եթերը շարունակում է հանրայինի գոբելարները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ձայնասրահում աշխատում է Յուլիա Վանյանը։ Արցախի հանրային ռադիոն, որը Լեռնային Ղարաբաղում շուրջ 6 տասնամյակ գործած մարզային ռադիոյի իրավահաջորդն է, իր 90-ամյա ճանապարհի 2/3-ն անցել է ինքնավար մարզի հիմնական լրատվամիջոցներից մեկի կարգավիճակում։ Բնականաբար հիմնականում հայալեզու այդ կառույցը Արցախի Ադրբեջանի կազմում գտնվելու տարիներին իր վրա զգացել է այն ամենը, ինչ Արցախահայությունն ընդհանրապես։ Այդ ընթացքում եղել են ուշագրավ դեպքեր ու պատմություններ, որոնք արժանի են լուսաբանման եւ հիմա առիթն ունենք։ Հանրային ռադիոյի պատմության Երևանն անդրադառնալուն զուգահեռ հանրայինի հոբելյարները հաղորդաշարի ռադիոյի նվիրված թողարկումներում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նաև այդօրինակ պատմություններ։ Այսօրվա իմ զրուցակիցը Արցախի վաստակավոր լրագրող հրապարակախոս Միքայել Հաջյանն է, մարդ, ով շուրջ կես դար աշխատում է լրագրության բնագավառում։ Աշխատանքային գործնեությունը սկսել է Բաքվի կոմունիստ հայերեն թերթում, շարունակել Ադրբեջանի հերոստատեսության հայկական հաղորդումների խմբագրությունում։ Հայտնի իրադարձություններից հետո տեղափոխվել է հայրենիք ու աշխատել նախ Հայաստանի, ապա Արցախի լրատվական դաշտում։ Միքայել Հաջյանը Արցախում զբաղեցրել է տարբեր որպես կանոն ղեկավար պաշտոններ, իսկ ներկայումս գլխավոր ողորում է հանրային ռադիոյի լուրերի բաժինը։ Մինչև Արցախյան շարժումը իսկ ավելի կոնկրետ 1984 թվականին, երբ նա աշխատում էր Ադրբեջանի հերոստատեսությունում, գործուղվել է Ստեփանակերտ մարզային ռադիոյում ստուգումներ անցկացնելու։ Բնականաբար այդ առաջադրանքը նա մենակ չէր կատարելու։ Նրան ուղեկցում էր ադրբեջանցի մի լրագրող, ով պետք է ստուգեր ռադիոհաղորդումների ադրբեջանական բաժինը։ Հիմա խոսքը փոխանցենք նրան, որ เป զի այդ հետաքրքիր պատմությունը ներկայացնի հենց ինքը՝ Միքայել Հաջյանը։ Բաքվից Տվել են այդպիսի մի հանձնարարություն մեզ երկուսից։ Ուշադրություն դարձրեք, արդյոք ռադիոհաղորդումներում Ստեփանակերտի կան նյութեր, որոնցում խոսվի Ադրբեջանի կոմունիստական կուսակցության առաջիկա 31-րդ համագումարի մասին։ Ինչի այդ համագումարը ինչ որ քաղաքական Դե համագումարները այն ժամանակ կոմունիստական ժամանակաշրջանը էր, բնականաբար համագումարները էական նշանակությունն էին, գաղափարախոսական եւ քարոշչական առումով, բայց իրենց համար ոչ այնքան զուտ կոմունիստական գաղափարախոսության խնդիրներ, այլ որքանով են Արցախի ռադիո լրագրողները հակված Ադրբեջանի իրողությունները, ադրբեջանական կյանքը, ադրբեջանի կոմունիստական կուսակցության դերը, ադրբեջանի դերը մարզի, ասենք դրական առումով, մարզի առօրյայում լուսաբանելու համար։ Սա էր խնդիրը։ Սա քաղաքական պատվեր էր։ Բնականաբար ընդունեցիք ինչ կա, որ դեմը կարծենք մենք չենք բացառում, որ կլինեն նաև այդպիսի նյութեր։ Բայց 2-3 օրվա ընթացքում իմ պարպատոնները ոչ մի արդյունք չեն տվել։ Չկար մինյուտ, որտեղ գրված, ես չեմ տեսել փաստորեն։ Մինյուտ, որտեղ գրված լինի Ադրբեջան կոմքսի 31-րդ համագումարին ընթարաճ։ Ընդ որում ըստ երրորդին ադրբեջանցուն առանձին հրահանգներ են տվել, ասել են Հաջյանին թույլ չտաս մենակ մնա տեղացիների հետ անդադ կզգտես իր մոտ լինել, որպեսզի ինքը գաղտնի խոսակցություններ չունենա նրանց հետ։ Ես դա միջապես զգացել եմ տեղում։ Հիմա ես ուզում եմ հարցնել Գեր Սողոմոնյանին, փի հանձնարարություն են տվել, օգնեք ինձ գտնեմ այդ փին։ Ես չեմ հանդիպել բայց այդ տան այդ ադրբեջանցի զիս չէր հեռանում։ Ի վերջո կներեք արտահայտության համար, երբ մի անգամ ինքը բնական պահանջով գնացել էր, ստիպված էր բենակ գնալ, բնականաբար ու ինձ մենակ թողնել, Ես հարցրի Սողոմոնյան իրար անցավ, ինչպես թե, ինչպես է դուք հարթացել այդ միտերը, ինչու չեք նկատել, կան ինչ եք ասում, բայց զգում է ներքին անհանգստությունը, որ հնարավոր է եւ չկա։ Տիրակի օրեր, հաջորդ օր առավոտյան մենք պետք է ճանապարհվեինք։ Իսկույն հրավիրեց աշխատակիցների, որոնք եկան ու քրեցին այդ արխիվային նյութերը բան դստեն ու բերեցին կարծեմ 1 թե 2 նյութ բերեցին, թե որտեղից գտան, ինչպես գտան, ինձ համար դա էական չէր այդ ադրբեջանցու ներկայությամբ ցույց տվեցին ահա ադրբեջանի կոնկուրսի 31-րդ համագումարին ընթարած ահա այդ շինքն շատ վարժանալիցն եւ այլն երբ վերադարձանք բաքու դե կամ այդ ադրբեջանցի գործընկերս ինքը պետք է ադրբեջանական մասի գծով ասենք զեկուցեր, ես հայկական մասի գծով։ Երկուսով պայմանավորվեցինք, որ ես նյութերը տալիս եմ իրեն, որպեսզի ադրբեջաներեն լեզվով ամբողջական ներկայացնի, իսկ ես ներկայ եմ գտնում, եթե հարցեր կտան կամ թե ինչ։ Այդպես էլ վարվեցինք հերոստատեսչյան եւ ռադիոյի կոլեգիայի նիստներ, որտեղ քննարկվում էր այդ հարցը։ Հրավիրված էին նաեւ Արցախից Միկել Սողոմոնյանը, որպես մարզային կոմիտեի նախագահ եւ այլ աշխատակիցներ, նրանց ներկայությամբ եւ հնչեց զեկուցում, հաշվետվությունը հնչեց, գող չմնացին իրենք որովհետև այն ինչ որ այդ ադրբեջանցին ներկայացրել, լրի դրական, որովհետև ես հայկականի վերաբերյալ լրի դրական է ետվել։ Բացական որևէ բան չեմ տվել կամ չեմ նկատել կամ նկատածներս լրիվ դրական են ու ներկայացրածներս լրիվ դրական են գով չեմ մնացել իրենք ասեն գուցե հաջյանն էլ ելույթն են ասում դե իմ գործընկերը արդեն ներկայացրել է այն ինչ որ ես տվել եմ իրեն եթե ես խոսեմ դարձյալ նույնը պետք է ասեմ ոչ ամենայն դեպս բարձրացեք ամբյոն ու մենք հարցեր ունենք ձեզ ինձ Միթե դուք որևէ թերություն չեք նկատել նրանց գործունեության մեջ։ Ես զգում եմ, ես գիտեմ, ես գիտակցում եմ, որ նրանք անպայման թերություններն են ուզում։ Ասես չէ, թերություն ինձ թվում է կար, դորմդան նկատել եմ, թե որն է ասի աշխարհական ընդգրկումը նեղ է ընդամենը բավարարվել է մարզի շրջանակներով, սահմաններով, վարշական սահմաններով, բայց թեկուզ իրենք կարող են ասել թե թղթակից գործողել ասենք թե Աստարա, Լենքորան կամ մեկ այլ շրջան, ադրբեջանական շրջան, ուսումնասիրելու համար նրանց կյանքը մարզի ռադիոընկերներին ներկայացնելու, ասենք աստարացների կյանքը, իհարկե ծաղր էր իմ կողմից իրենց նկատմամբ, երևի թե իրենք էլ զգացին, Երկրորդ հարցը հնչեցին, թե որպես պրոֆեսիոնալ լրագրող, ինչ կարծիք եք ռադիո հաղորդումների մասին, այդ նյութերի մասին, որոնք եթեր են հերարձակվում, ասեցի, ուզում եմ ձեզ խոստովանել, որ որպես պրոֆեսիոնալ լրագրող, ինչպեսին դուք եք գնահատում ինձ, ես շատ հաճախ նախանձով եմ կարդացել այդ նյութերը եւ ուրախ կլինեի, եթե դրանցից որևէ մեկի տակ իմ ստորագրությունը լիներ, որովհետեւ այնքան բարձր մակարդակի են, այնքան բարձր լրագրողական որակ այն պարունակում իրենց մեջ, որ ավելին պահանջել նրանցից հնարավոր չէ հասկացան, որ ես ավելին չեմ ասելու եւ գոլեգյան որոշում ընդունեց, որ ստուգող հանձնաժողովի աշխատանքը գնահատել անբավարար լավ չեմ ուսումնասիրել։ Թեվաթափ դուրս եկան։ Մեզից անմիջապես հետո ուղարկեցին մի ադրբեջանցու, որը տերապետում է եւ ադրբեջաներենին եւ հայերենին, նա Հայաստանի Մասիսի շրջանի նախկին բնակիչ է, որը կամ դպրոցում հայերեն անցել է, կամ գուցե հայկական կրթություն էլ է ստացած եղել, թե չէ, բայց բոլոր դեպքերում մենք մշտապես շփվում էինք Բաբեկ Մամեդով Ես գիտեմ, որ նա հայերենին վատ չտիրապետում։ Նա գնաց եկավ ու նոր կոլեգիայի նիստում ներկայացրեց իր հաշվետվությունը եւ բնականաբար բացական անդրադարձերով նկատառումներով, դետողություններով լեցում եւ որքան էլ անհետ հնչի, այդպիսի մի հայտարարություն է կատարել, թե Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ռադիոն ամեն օր եթեր է դուրս գալիս կոմիտասի երաժշտությամբ։ Փոխանակ ուզեիր Հաջիբեկով հնչեցնի։ Ի վերջո մենք Ադրբեջան ենք։ Ի վերջո մարզը գտնվում է Ադրբեջանի կազմում, Ադրբեջանի բաղկացուցիչ մասն է։ Պետք է ոչ թե կոմիտասն չի, այլ պետք է Ուզեյր Հաջիբեկովն չի։ Այ սա էր մակարդակը։ Իսկ ինչպիսի հաղորդումներ, ինչպիսի շեշտադրումներ էին այն ժամանակ, չէ՞ որ հատրեն 80-ական թվականներն էին։ Այդ տարիներին բնականաբար ազգային ազգագրական գաղափարների մասին հազիվ թե ռադիոն կարողանար, որտեղ այն ժամանակ կար գրակնություն, կար խիստ գրակնություն կար, անգամ հանկախ նրանից, որ գրակնիչները հայեր էին, բայց նրանք երբեք թույլ չէին տա որպեսզի այդպիսի նյութեր եթեր գնան բայց կյանքը լուսաբանվում էր այնպեսին ինչպեսին որ կար Այսինքն խորթային այդ գաղափարախոսության շղարշող պատված, բայց իրական կյանքն է ցույց տալիս։ Մարդկանց հոգսերը, ցավերը, խնդիրները, ուրախությունները, կար երգիծական ռադիոժամ կար մախաթը եւ լեղունցը լեղունցը հոյակապ հաղորդումներ էին հետագայում ինձ լուսահոգի մշեղ օհանջանյանն էր պատմում ասում էր ամեն հաղորդումից հետո ինձ մոտ պաշտոնյաներ էին գալիս բողոքով, թե էլի իմ մասին այդպիսի բան տվեցին, իմ մասին այդպիսի բան տվեցին, կամ թե վախվխելով են մոտենում այդ օր այս ժամին, սպասով թե գրնչի իրենց անունը թե ոչ։ Բավական այդպես սուր քննադատական հաղորդումներ, իսկ մյուս հաղորդումները իհարկե քննադատություն պարունակում էին, այնքանով որքանով հնարավոր էր այն ժամանակներում, բայց իրականում տալիս են Արցախյան կյանքը, ինչ որտեղ հայեցի կյանքը։ Սա է կարևորը։ Բաքուն միշտ էլ վախենում էր Արցախում ազատ հայեցի խոսքի տարածումից, դրա ազդեցությունից։ Այդ պատճառով էլ ամեն կերպ ջանում էր վերահսկել մարզի լրատվամիջոցների աշխատանքը։ Մարզային հերոստատեսության բացումն էլ ուշանում էր, անընդհատ խոչընդոտվում, ձգձգվում էր նույն այդ պատճառով։ Միքայել Հաջյանը հիշում է, որ Արցախում հերոստատեսություն ունենալու խոստումը մարզի իշխանությունները Բաքվից դեռևս 1974 թվականին էին ստացել։ 70-ական թվականների, ոչ 74 թվականին այն ժամանակվա Մասկոմի առաջի քարտուղարք Բարիս Գևորգովը Ադրբեջանի իշխանությունների հետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, որ Արցախում պետք է հերոստատ ծրագիր իրականացվի։ Այսինքն հերոստատային հաղորդներ թողարկվեն մարզի բնակչության համար։ Պայմանավորվածությունը կար, արդեն նախապատրաստական աշխատանքները կատարվում էին, բնականաբար այդ ամենը կատարվում էր Մոսկվայի թույլտվությամբ կյանքն այդպեսին էր, ժամանակաշրջանն այդպեսին էր, առանց Մոսկվայի ոչ մի քայլ, եւ ստացվեց այնպես, որ այն սարքավորումները, որոնք Արցախի համար ուղարկել էին Մոսկվայից, դրանք հասնում են Բաքու, որից հետո Բաքուն պետք է ուղարկեր Ստեփանակերտ, բայց Բաքուն Ստեփանակերտի փոխարեն ուղարկեց Նախիջևան։ Նախիջևանում ստեղծեցին հերոստատեսություն, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում ոչ որպես մեղմացուցիչ հանգամանք, որպես փոխհատուցում Ադրբեջանի իշխանություններն ասացին, որ մենք հերոստատեսություն, հայկական հերոստատեսություն կստեղծենք Բաքվում անմիջականորեն, որպեսզի այդ հաղորդումները դիտեն ոչ միայն արցախցիները, այլև ադրբեջանի ամբողջ հայությունը։ Ես հիշում եմ, այն ժամանակ դերևս ես թերթում էի աշխատում, կոմունիստ հայերեն թերթում, լրագրող էի աշխատում։ Մենք գիտենք, որ այդ օրը երեկոյան ժամը 6-ին պետք է առաջին անգամ եթեր հերարձակվեն։ Մի բարեկամի տանն էի, հերոստատեսությունը միացրինք եւ հայերեն հաղորդումները սկսեցին Յուրի Պողոսյանն եւ Իրենա Միքայելյանը հաղորդավարները իմ աչքերը արցունքով լցվել էին։ Ես լացում էի փակվել նորացությունից։ Բաքվում առաջին անգամ հերոստատեսային հաղորդում են դիտում հայերեն լեզվով։ Մեր ոսկեղենիկ հայերենով նա երկուսը բավական հրաշալի հաղորդավարներ էին։ Քանի ժամ էր եթերաժամը հայկական։ Ընդամենը կես ժամ էր շաբաթական երկու անգամ սկզբնական շրջանում բոլոր հնարավորությունները ստեղծել են այդ կես ժամի մեջ, ասենք նկարահանումներ եւ այլ ժապավեն էր պետք հերոստատեսություն բնականաբար դա ժապավեն խնդիր էր, օպերատորի խնդիր էր, սակավորումների խնդիր էր, այդ հնարավորությունները տվել էին, բայց երբ ես արդեն եկա 78-ին աշխատանքի ընդունվեցի այնտեղ, այդ հնարավորությունները զրկել էին։ Չունեինք օպերատոր, մեր օպերատորը չունեինք, ժապավենը ամսական 5 րոպեի սահմաններում էին տվել, պատկերացնում եք հերոսեսային հաղորդում, որը ամսական 8 անգամ եթեր է դուրս գալիս, բայց 5 րոպե ընդամենը ժապավեն։ Դա հերոստատեսություն չէր, որպես այդպես նույնիսկ այն ժամանակների համար։ Այսինքն խտրական վերաբերմունքը դուք ձեր մաշկի վրա եք զգում։ Դե մենք մշտապես դա զգացել ենք։ Բարեկամներ, դուք լսում եք Արցախի հանրայինի հոբելարները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաղորդման հեղինակ Յուլիա Վանյան, երաժշտական ձևավորումը Ռոմելա Պետրոսյանի, մոնտաժը Կարինե Հայրապետյանի։ Մնացեք խաղաղությամբ։